Josue, Kabanata 15 Ang lupaing napapunta sa lipi ni Huda ay mula sa dulo ng Edom at hanggang sa ilang ng Zin, sa kaduluhan sa gawing timog. Ito ang pinaghati-hatian ng mga angkang bumubuo ng lipi. Nagmula ang hangganan ng lupaing ito sa timog ng dagat na patay. Nagtuloy sa landas ng Akrabim at lumampas patungo sa ilang ng Zin Buhat dooy umahon sa Kades Barnea, nagdaan ng Hezron, nagtuloy sa Adar, at lumikong patungo sa Karka. Matapos tahakin ng Asmona, tinunto ng batis ng Ehipto at nagtapos sa dagat Mediteraneo. Ito ang hangganan ng Huda sa timog. Sa gawing silangan, ang hangganan ng lupain ito'y ang dagat na patay hanggang sa bunganga ng Hordan. Dito naman nagsimula ang hangganang hilaga. Umahon ito sa balikat ng Beth Hogla, dumaan sa hilaga ng Beth Araba, at nagtuloy sa bato ni Bohan na anak ni Ruben. Buhat sa libis ng kaguluhan, umahon sa Debir at nagtuloy sa hilaga. Lumiko ito patungong Gilgal na nasa tapat ng pag-ahon sa Adumim sa timog ng libis tumawid ng batis ng En Shemes at nagtuloy sa batis ng En Rogel. Buhat dito'y paahong tinahak ang libis ng Ben Hinom na nasa timog ng burol ng mga Jebuseo na tinatawag ding Jerusalem. Umahon uli patungo sa taluktok ng bundok na nasa tapat ng kanluran ng libis ng Ben Hinnom at sa dulong hilaga ng libis ng Rephaim. Buhat sa taluktok ng bundok ay lumikong patungo sa batis ng Neftoa at lumabas sa mga lunsod sa bundok ng Ephron at bumaling na papuntang Baala na tinatawag ding lunsod ng Jearim. Umikot sa kanluran ng Baala patungo sa bundok ng Seir, dagdaan sa libis na hilaga ng bundok Jearim na tinatawag ding Kesalon lumusong na patungong Beth Semes at nagtuloy sa Timna. Buhat naman dito, umahon sa libis ng bundok sa hilaga ng Ekron at bumaling na papuntang Sikron. Tinahak ang bundok ng Baala, lumabas sa Jabneel at nagtapos sa dagat Mediteraneo na siyang naging hangganan sa kanluran. Ito ang mga hangganan ng lupain na papunta sa lipi ni Huda na pinaghati-hatian ng mga angkang bumubuo ng lipi. Gaya ng sinabi ni Yahweh kay Josue, isang bahagi ng lupaing kaparte ng lipi ni Huda ay ibinigay kay Caleb na anak ni Jephunneh. Ibinigay sa kanya ang Hebron, ang lunsod na dating sakop ni Arba na ama ni Anak. Pinalayas ni Caleb sa lupaing iyon ang tatlong anak na lalaki ni Anak, sina Sesai, Ahiman at Talmay. Pagkatapos, nilusob niya ang Debir na noong unay tinatawag na lunsod ng Sefer. At sinabi ni Caleb, Ipakakasal ko ang anak kong si Aksa sa sinumang sumalakay at sumakop sa lunsod ng Sefer. Si Otniel na anak ni Kenaz na kapatid ni Caleb ang nakagawa niyon, kaya't si Aksay ipinakasal ni Caleb kay Othniel nang makasal na ang dalawa, sinabi ni Otniel sa asawa na humingi ng isang bukirin kay Caleb na kanyang ama. Pumunta nga si Aksa kay Caleb at pagkababa sa asnong sinasakyan, tinanong siya ni Caleb, Anong kailangan mo? Sumagot si Aksa, Bigyan mo po ako ng makukunan ng tubig, sapagkat lupang tigang ang ibinigay mo sa akin. Kaya't ibinigay sa kanya ni Caleb ang mga bukal sa gawing itaas at sa gawing ibaba. Ito ang mga lupaing napapunta sa lipi ni Huda at pinaghati-hatian ng mga angkang bumubuo ng lipi. Ang mga lunsod na nasa kaduluduluhang timog sa may hangganan ng Edom ay ang Kabziil, Eder at Jagur, Sina, Dimona at Adada, Kades Hazor at Itnan, Ziph, Telem at Beyalot, Hazor Hadata, Kiriot Hesron na tinatawag ding Hazor, Amam, Shema at Molada, Hazargada, Hesmon at Beth Pelet, Hazar Shual, Beersheba at Bizotia, Baala, Iyim at Ezem, Eltolad, Cecil at Horma, Ziklag, Madmana at Sansana, Lebaot, Silhim, Ain at Rimon. Dalawamput siyam na lunsod kasama ang mga nayon sa palibot. Ang mga lunsod sa kapatagan ay ang sumusunod. Estaol, Zora at Asena, Zanoa, Enganim, Tapua at Enam, Jarmut, Adulam, Soko at Azeka, Saaraim, Aditaim, Gedera at Gederotaim. Lahat-lahat ay labing apat na lunsod, pati ang mga nayong nasa paligid. Kasama rin ang mga sumusunod, Zenan, Hadasa at Migdal Gad, Dilan, Mizpa at Joktil, Lakis, Bozkat at Eglon, Kabon, Lamam at Kitlis, Gederot, Beth Dagon, Naama at Makeda. Labing anim na lunsod kasama ang mga nayong nasa paligid. Kabilang din ang Libna Eter at Asan, Jefte, Asena at Nezib, Kayla, Akzib at Maresa. Siyam na lunsod at ang mga nayon sa palibot. Gayon din ang lunsod ng Ekron at ang mga bayan at nayon sa paligid. Ang lahat ng mga lunsod sa malapit sa Asdon, buhat sa Ekron, hanggang sa dagat Mediteraneo. Kasama rin ang mga lungsod ng Asdod at Gaza at ang mga bayan at nayong sakop nila hanggang sa batis ng Ehipto at baybayin ng dagat Mediterranean. Sa kaburulan naman ay ang mga lungsod ng Samir, Jatir, Soko, Dana, Kiryat Sana na tinatawag ding Debir, Anab, Estimoa, at Anim, Goshen, Holon, at Gilo. Labing isang lunsod, kasama pati ang kanilang mga nayon. Gayon din ang Arab, Duma at Eshan, Janim, Beth Tapwa at Afeka, Humta, lunsod ng Arba o Hebron at Sior. Siyam na lunsod kasama ang mga nayon sa paligid. Kabilang pa rin ang Maon, Carmelo, Ziph at Juta, Jezreel, Jokdiam, at Zanoa, Cain, Gabaa, at Timna, sampung lunsod at ang mga nayon sa paligid, Halhul, Beth Sur, at Gedor, Meara, Beth Anot, at Eltekon, anim na lunsod, kasama ang kanilang mga nayon, kasama rin ang lunsod ng Baal o lunsod ng Jearim at ang Rabba, dalawang lunsod kasama ang kanilang mga nayon. Sa ilang naman, ang Beth Araba, Midin at Sekaka, Nibsan, ang lunsod ng Asin at Engedi, anim na lunsod, kasama pati ang mga nayon sa paligid nila. Ngunit hindi na paalis ng lipi ni Huda ang mga Jebuseyo na naninirahan sa Jerusalem. Kaya hanggang ngayon, kasama nilang naninirahan doon ang mga ito.